Aš pavedu jums mūsų sesę Febę. Ji yra Kenchrėjos bažnyčios dekonė. Primkite ją viešpatyje, kaip dera šventiesiems, ir pagelbėkite jai, kai prireiks jūsų paramos, nes ir ji yra padėjusi daugam ir man pačiam. Sveikinkite Priską ir Akvilą, mano bendradarbius Kristuje Jėzuje, kurie guldė galvas gelbėdami mano gyvybę. Jiems dėkoju ne aš vienas, bet ir visos pagonių kraštų bažnyčios. Pasveikinkite ir bendruomenę susirenkančią jų namuose. Sveikinkite mano mylimąjį Epenetą, pirmąjį Azijoje įtikėjusi Kristų. Sveikinkite Mariją, daug triususią jūsų labui. Sveikinkite Androniką ir Juniją, mano tautiečius, kalėjusius su manimi. Jie didžiai gerbiami apaštalų draugėje ir pirmiau už mane prisidėjo prie Kristaus. Sveikinkite mano mylimąjį viešpatyje ampliatą. Sveikinkite mūsų bendradarbį Kristuje Urboną ir mano mylimąjį Stachį. Sveikinkite apelį išmėgintąjį Kristuje. Sveikinkite tikinčiuosius iš Aristobulo namų. Sveikinkite mano tautietį Erodijoną, Sveikinkite tuos iš narcizo šeimynos, kurie yra viešpatyje. Sveikinkite Trifeną ir Trifosą, besidarbuojančias viešpatyje. Sveikinkite mieląją Persidę, daugel triūsusią dėl viešpaties. Sveikinkite išrinktą į viešpatyje Rufą, taip pat jo bei mano motiną. Sveikinkite Asinkritą, Flegontą, Hermį, Patrobą, Hermą, ir su jais esančius brolius. Sveikinkite filologą ir Juliją, Nerėją ir jo seserį, ir Olimpą, ir visus jų draugus šventuosius. Sveikinkite vieni kitus šventų pabučiavimu. Jis sveikina visos Kristaus bažnyčios. Aš raginu jūs, broliai, vengti tų, kurie kelia nesutarimus bei papiktinimus, prieštaraudami mokslui, kurio jūs išmokote. Saugokitės jų. Tokie žmonės tarnauja ne mūsų viešpačiui Kristui, bet savo pilvui. Saldžiomis ir pataikūniškomis kalbomis jie apgaudinėja paprastas širdis. Jūsų klusnumas žinomas visur. Tad džiaugiuosi jumis ir linkiu, kad išmanytumėte, kas gera ir nesiveltumėte į blogį. O ramybės Dievas netrukus sutryps šetoną po jūsų kojomis. Mūsų viešpaties Jėzaus malonė tebūnie su jumis. Jūs sveikina mano bendradarbis Timotiejus ir mano tautiečiai Liucijus, Jasonas ir Sosipatras. Aš Tercijus, šio laiško surašytojas, sveikinu jūs viešpatyje. Jis sveikina Gajus, mano ir visos bendruomenės šeimininkas. Jis sveikina Erastas, miesto išdininkas ir brolis Kvartas. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūnie su jumis visais. Amin. Tam, kuris gali jūs padaryti stiprius, kaip sako mano Evangelija ir Jėzaus Kristaus kelbimas, sekant apreiškimu paslapties, nutilėtos per amžinuosius laikus, o dabar atskleistos ir pranašų raštais amžinojo Dievo įsakymu paskelbtos visoms tautoms, kad jos paklustų tikėjimui. Vienam išmintingajam Dievui per Jėzų Kristų šlovė amžių amžiais. Amen.